Այսօր ազգային ժողովի հերթական նիստի օրակարգում Իլրումն նախորոք հաստատվածի տեղ գտավ նաև մի խումբ քաղաքացիների կողմից ազգային ժողովի նախագահին ներկայացված հանրագրի վերաբերյալ հարցը։ Խորհրդարանի խոսնակ Արտուր Թովմասյանը հաշվի առնելով նախորեին իրեն դիմաց Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ասկերանի շրջանի վերին ենթաշրջանի համայնքների աշխատակազմերի աշխատողների խնդրանքը հորդորել է կառավարությանը ուժը կորցրած ճանաչել։ Արցախի հանրապետության կառավարության որոշումը բռնազավթված բնակավայրերի պետական հիմնարկներում աշխատած տեղահանվածների պարապուրտի վճարների հուլիսի 1-ից դադարեցման մասին։ Արթուր Թոմասյանը խնդրի առնչությամբ իր դիրքորոշումը հայտնել էր դեռևս ապրիլյան նիստում, ընդգծելով, որ ՊՕԱԿ-ները պետք է լուծարել միայն աշխատակիցներին աշխատանքով ապահովելու դեպքում։ Խորհրդարանի ղեկավարը ազգային ժողովի ամբիոնից դիմել է նաև տեղահանվածներին։ Սիրելի բռնատեղահանվածներ, ես զրուցել եմ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Արցախի նախագահը գտավ յուրաքանչյուր տեղահանված շահառու անձի բնակվարձերի փոխհատուցման իդեալական ծրագիրը։ Չեմ էլ կասկածում, որ այս խնդրեմը նույնպես լուծում կտա երկրի նախագահը։ Դիմում եմ Արցախի հանրապետության կառավարությանը։ Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի համար 149 աղետալի որոշումը։ Լուծարումով մենք ջնջում ենք համայնքների պատմությունը։ Մենք չպետք է շեղվենք մեր ընտրած ուղուց։ Մենք բարոյական իրավունք ունենք անարժան ձևով փակելու մեր համայնքների պատմությունը։ Օրակարգի առաջին հարցը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանի 2021 թվականի գործունեության եւ մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդումներ։ Հաջորդիվ քննարկվել են գլխադասային հանձնաժողովների կողմից դրական եզրակացության արժանացած պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին, հարկերի մասին, ավելացված արժեքի հարկի մասին եւ սահմանապահ զորքերի մասին օրենքներում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծերի վերաբերյալ հարցեր։ Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները ներկայացնում է սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարար Արմինե Պետրոսյանը։ Առաջարկող փոփոխությամբ կսահմանվի, որ նշանակված կենսաթոշակները վերահաշվարկվում են միայն այն դեպքում, երբ փոխվում է կենսաթոշակի հաշվարկման բանաձևում կիրառվող հիմնական կենսաթոշակի չափը կամ մասնագիտական ստաժի 1 տարվա արժեքը։ Այսինքն 2022 թվականի հունվարի 1-ից իրականացված աշխատավարձերի բարձրացումները չեն ազդի պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց մինչև այդ պահը նշանակված կենսաթոշակների չափերի վրա։ Մարսել Պետրոսյանը այդ փոփոխությունների շարժառիթներով է հետաքրքրվում։ Նախարարը պարզաբանում է, բարձրաստիճան պաշտոնյաների կենսաթոշակներն առանց այդ էլ բարձր են, եւ նպատակահարմար չէ ավելի բարձրացնել, երբ երկրում հիմնական կենսաթոշակը կազմում է ընդամենը 14000 դրամ, իսկ 1 տարվա ստաժի արժեքը 5000 դրամ։ Այս եւ խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացված մյուս օրինագծերին падգամավորները միաձայն կողմ են քվեարկել։ Նիստի օրակարգով նախատեսված էր նաև падգամավորական հայտարարություններ։ Հանդես է եկել ժողովրդավարություն խմբակցության падգամավոր Գեգամ Ստեփանյանը։ Նա անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունների հարաբերությունների կարգավորման դիսկուրսում շրջանառվող Հայաստանի ներկայացված 5 եւ դրանց ի պատասխան Հայաստանի կողմից ներկայացրած 6 կետերին։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայաստանի հանրապետության կողմից ներկայացված կետերում ըստ էության որևէ ձևով անգամ ակնարկ չկա Ադրբեջանի կազմից դուրս Արցախի վերջնական կարգավիճակին կցանկանայի ուշադրություն հրավիրել հետևյալ թեմայի վրա։ Եթե հայկական աշխարհում կամ մեծ շրջապատող իրականության մեջ կան մարդիկ, ովքեր թյուրիմացաբար կարծում են, որ կարող են անվտանգության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության տարածված ձևակերպումների տակ խողարկված կամ ժողովրդական լեզվով ասած ջրել Արցախի Ադրբեջանի կազմից դուրս կարգավիճակի հարցը, ուրեմն ընդհանրապես չեն հասկացել Արցախի հանրապետության խորհրդ խորհրդարանի սույն թվականի ապրիլի 14-ին միաձայն ընդունված հայտարարության իմաստն ու դրանից բխող ուղերձը։ Ադրբեջանի կազմում Արցախի գոյության բացառումը կմահաճույք չէ, այլ միջազգային իրավունքով մեզ վերապահված ազգերի իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքի իրացման արդյունք։ Արցախի դառը փորձը ցույց է տվել, Արցախն Ադրբեջանի կազմում ապագա ունենալ չի կարող։ Արցախի ապագան պիտի լինի հայկական ու վերականգնված արժանապատվությամբ եւ սա տարիներով բռնությունների ենթարկված հայատյացության ու խտրական քաղաքականության արդյունքն իր մաշկի վրա զգացած ժողովրդի բնական ու տրամաբար տրամաբանական պատասխանն է։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։